Լոնդոնում ընթացող շախմատի մրցաշարում Լևոն Արունյանը կիսում է 4-ից 5-րդ տեղերը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Դեկտեմբերի 11-ի լույս 12-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավային հորադիզողությամբ տեղակայված իր հենակետերից հակառակորդը 82 մմ-անոց mm ականանետերից 14 անգամ արկակոծել է հայկական դիրքերը։ Ընդհանուր առմամբ նշված ժամանակահատվածում ադրբեջանական զինուժը առաջնային գծի մի շարք հատվածներում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 30 անգամ հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակելով ավելի քան 400 գրակոց։ Ինչպես Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվողություններից եւ հակազդիչ քայլերի դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ դեկտեմբերի 10-ին այցելել է ԼՂՀ Հյուսիսարևելյան շրջանում տեղակայված մի շարք զորամասեր, տեղում ցանոթացել զինվորների ծառայությանը եւ տիրող իրավիճակին։ Նախագահները դիտել են տարբեր ստորաբաժանումների ուսումնական պարապմունքները, ներկա գտնվել նոր զորանոցի եւ մի շարք այլ օբյեկտների բացման հանդիսավոր արարողություններին։ Նույն օրը նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպում է ունեցել Հայաստանի Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի ոլորտի ու հասարակական հատվածի ներկայացուցիչների հետ, ովքեր Արցախ են ժամանել ամուր հավատ հզոր բանակ պաշտպանված հայրենիք միջոցառման շրջանակներում։ Արցարծվել են Արցախում պետականաշինության, ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հետ կապված, ինչպես նաև համահայկական եւ մշակութային բնույթի տարբեր հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է նման միջոցառումները, նշելով, որ դրանք մեծապես նպաստում են տարբեր գործընթացների եւ զարգացումների ավելի համապարփակ պատկերացմանը, արկա խնդիրների խնդիրների արդյունավետ լուծմանը, ներհայկական կապերի խորացմանն ու ամրապնդմանը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հրավիրել է ընդլայնված խորհրդակցություն նվիրված համանդրական բարեփոխումներին։ Նախագահը բավարար է գնահատել համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի իրականացրած մեծածավալ աշխատանքը, հավելելով, որ ներկայացված նախագիծը հիմնականում տալիս է մեր հանրային ու քաղաքական մտածողության մեջ շրջանառվող հարցերի պատասխանները։ Երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ համանadrական բարեփոխումները ժամանակի պահանջ են եւ կրում են օբյեկտիվ բնույթ նպատակ ունենալով ել ավելի ամրապնդելու մեր երկրում մարդու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, ժողովրդավարությունն ու իրավունքի գերակայությունը, կատարելագործելու իշխանության ճյուղերի հավասարակշռումը, բարձրացնելու պետական կառավարման արդյունավետությունը։ Որոշակի խմբագրական աշխատանք իրականացնելուն պես, ինչպես նախատեսված է գործող համանadrությամբ եւ օրենքներով, համանadrության նախագիծը կուղարկվի ազգային ազգային ժողով խորհրդարանի հավանությունը ստանալու համար, ինչից հետո միայն կարող ենք խոսել այն հանրակրվեի դնելու ժամկետների մասին, նշել է Բակո Սահակյանը։ Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում հանդիսավոր արարողություն է կայացել։ Հայկական երկու հանրապետությունների ղեկավարները դեկտեմբերի 11-ին մասնակցել են Պաշտպանության բանակի մի խումբ զինծառայողների եւ ազատամարտիկների ավտոմեքենաների հանձնման հանդիսավոր արարողությանը։ Սամանադրության օրվա նվիրված բաց դասեր Խաշաթաղի շրջանի դպրոցներում հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Դրանք անցկացրեցին շրջվարչակազմի աշխատակիցներն ու պատմության ուսուցիչները։ Շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանի հետ այցելեցի Բեզորի Պահան Զապիկյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոց։ Պատմության եւ հասարակագիտության ուսուցչուհի Հազարյանը տեղեկացրեց այսի նպատակը։ Արտուշ Մխիթարյանը կարևորելով մարդու իրավունքների պաշտպանությունը անդրադարձավ պետություն, իրավունք, սահմանադրություն, բարգավիճ երևույթներին։ Խոսեց պետական կառավարման ձևերի մասին, նշելով, որ մեր անդրադեպետությունը ինքնիշխան ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական պետություն է, որ իշխանություն Արցախում պատկանում է ժողովրդին։ Նշեց, որ այս տարի արդեն քննարկման է տրվել նոր համանadrության մեջ փոփոխություն իրականացնել։ Հատկապես անդրադարձավ երկրի կառավարման ձևին, որ այսուհետ Արցախում ընդլայնվում է նախագահի լիազորությունը։ Նոր համանadrության վերաբերյալ բանախոսին արդեր ուղեցին աշակերտները։ Բերձորի Վահան Թեքեյանի անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի 8-ից 12-րդ դասարանցիների համար հանրապետության համանadrության օրվան նվիրված դասեր, նախաձեռներ շրջվարչակազմի, աշխատակազմի, կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ, նույն դպրոցի պատմության ուսուցչուհի Վարդուշ Մովսիսյանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ամփոփվել են մարդու իրավունքների միջազգային օրվա նվիրված ինչու են մարդու իրավունքները կարևոր խորագրով դպրոցական շարադրությունների մրցույթի արդյունքները։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ելնելով հանձնաժողով ներկայացված աշխատանքների քանակից ու մասնակիցների աշխարհագրությունից կարելի է ասել, որ առաջադրված թեման բավականին հոգեարազատ է մեր դպրոցականների համար։ Մրցութային հանձնաժողովը կազմված էր 18 անդամից ԼՂՀ մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Յուրի Հայրապետյանի նախագահությամբ։ Աշխատանքները ստուգվել ու գնահատվել են հաշվի առնելով շարադրությունների ինքնուրույնությունը, վերլուծականությունը, կառուցվածքը, ձևավորումը եւ այլն։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը խոսելով մրցույթի գաղափարի մասին նշեց. Մրցույթի գաղափարը ունեցանք միայն մրցանակները չեն, այլ մենք ուզում ենք ձևավորել մի խումբ, որի հետ մենք կարողանանք աշխատել։ Եվ սա Շարունակում է, որ մենք ոչ թե ուզում ենք այսօր ավարտենք, այլ այսօր ուզում ենք սկսել։ Մենք որոշեցինք շփվել երիտասարդների հետ, դեպոսականների հետ, որովհետև պատմի իրավունքները հասարակական ոլորտ են, որոնք որ անընդհատ զարգացման խարիք ունեն, անընդհատ առաջ շարժվելու խարիք ունեն։ Բայց մեր պետությունը 25 տարվա պատմություն ունենալով եւ գրանցելով առաջընթաց մարդու իրավունքների ոլորտում կարիք ունի, որպիսի մենք փորձենք անընդհատ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, որովհետև շատ պետությունների համեմատությամբ մեր համար այդ հատուկ նշանակություն Մրցույթն անցկացվել երկու փուլով, սակայն հանձնաժողովը որոշեց ապարգևատրել ոչ միայն առաջին 3 տեղերը զբաղեցրած մասնակիցներին, այլև բոլոր նրանց, ովքեր անցել են մրցույթի երկրորդ փուլ։ Այդպիսով մրցանակների արժանացան 12 դպրոցականներ, Ստեփանակերտի համար 11 ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտուհի Լաուրա Ավետիսյանը նույնպես հատուկ մրցանակի արժանացավ։ Խոսելով իր շարադրության մասին նա ասաց ինձ համար մի գախնի թեմա է ես շոշափել, քանի որ ես կորցել եմ ընկերոջս, ով դարձել է ականների զոհ, եւ շոշափել է հենց ականներից զոհ գնացող Արցախի բնակիչներին, երբ որ նրանք ինչպես եւ ցանկացած ոք այս մոլորակում արժանի են անվտանգության եւ ապահովվածության զգացողության։ Հատուկ ուշադրության արժանացավ Մարտակերտի շրջանի Վաղուհաս համայնքի դպրոցական Մարատ Հայրապետյանի աշխատանքը։ Նա ապարգևատրվեց ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հատուկ մրցանակով, այլև մրցույթի գործընկեր Technology and Science Dynamics ընկերության կողմից։ Ըստ ինձ մարդու իրավունքները կազմում են երկրի խաղաղության հիմքը։ Մեր ժամանակաշրջաններում ոչ միշտ են հաստատվում պահպանում մարդու իրավունքները եւ մարդու իրավունքները ոչ միայն փաստաթղթի վրա գրված իրավունքներ են, այլ մարդը հենց ծննդյան պահից պարտադրվում է ապրելու իրավունքով, որը տրվում է բնության կողմից եւ մարդը չպետք է բավարարի այդ փաստաթղթի վրա գրված իրավունքներով, որը կաղապար է հանդիսամ իր մտքի համար։ Նշենք, որ մրցանակային տեղեր զբաղեցրած մասնակիցները ապարգևատրվել են Technology and Science Dynamics ընկերության արտադրած ARM Phone բջջայիներով եւ ARM Tab պլանշետներով։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Շուշիի անապահով եւ բազմազավակ ընտանիքներին տրամադրվել է նյութական օգնության հերթական խմբականակը։ Հերախոսակապով հաղորդում է Շուշիի քաղաքապետարանի քարտուղար Անահիտ Գաբրելյանը։ Օրերս Երևանում գործող Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամի կողմից Սուշիի անապահով եւ բազմազավակ ընտանիքներին տրամադրվեց նիթական օգնության հերթական խմբականակը։ Մինչ այդ հիմնադրամը ծրագրեր էր իրականացնում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Արցախյան ծրագիրը կյանքի կոչվեց ապրիլյան պատերազմից հետո։ Ապրիլ-մայիս ամիսներին զինծառայողների եւ անապահով ընտանիքների հիմնադրամի կողմից տրամադրվեց 35 տոննա սննդամթերք։ Հիմնադրամի միջոցներով Մարտակերտում վերանորոգվել է լմբարկոծությունից ծուժած մեկ տուն։ Նախագծված ծրագիրը շարունակվում է։ Այս անգամ, ինչպես տեղեկացրեց հիմնադրամի տնօրեն Բարույեր Ջամբազյանը, 1250 արցախյան ընտանիքի կտրամադրվեն սննդամթերքի տուփեր, հիգիենայի բարագաներ, տաքսկացկոսներ։ Բարեգործները համագործակցում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալ նախարարության հետ։ Եվ նախարարության տարածքային կառույցների հետ համատեղ Հանրապետության բազմազավակ եւ անապահով ընտանիքներին տրամադրում նշված օգնությունը։ Սա բարիգործների թվով երկրորդ այցն է Արցախ։ Բազմազավակ մայր տիկին Իննան օգնություն ստացողների անունից երախտագիտություն հայտնեց բարեգործներին այս բաց ժամանակներում իրենց ընտանիքներին սատարելու համար։ Դուք լսում եք լուրեր։ Որևիցե տեղեկատվություն չկա այն մասին, թե դեկտեմբերի 11-ին Ստամբուլի Բեշիկթաշ թաղամասի Vodafone ֆուտբոլային մարզադաշտի մոտակայքում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով զոհվածների թվում կան հայեր եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 11-ին Ստամբուլում ահաբեկչություն է տեղի ունեցել, շուրջ 40 մարդ զոհվել է։ Հայտնի է, որ մահացածներից 30-ը 150-ը ոստիկաններ են 8-ը խաղաղ բնակիչներ։ Ահաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել են ազատ Քուրդիստանի բազաները։ Թուրքիայում ոստիկանների դեմ իրականացված երկու պայթյուններից հետո Եվրամիության պաշտոնյաների հայտարարությունները կատաղեցրել են թուրքերին։ Թուրքական մամուլը մասնավորապես մեջբերել է Եվրոպարլամենտի նախագահ Մարտին Շուլցի հայտարարությունը։ Նա ասել էր, թե իր սիրտը Թուրքիայի քաղաքացիների հետ է, սակայն կատարվածը ահաբեկչություն չի անվանել։ Ադրբեջանի օմբուդմեն Էլմիրա Սուլեյմանովան ընդունել է իր սխալը եւ հաստատել, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարություն չի տարածել Դիլհամ Ասկերովի եւ Շաբազ Գուլիևի գործով։ Նշենք, որ Ադրբեջանի օմբուդսմենը սկանդալային հայտարարություն էր տարածել բառացիորեն կոմիտեի ղեկավարին վերագրելով Դիլհամ Ասկերովի եւ Շաբազ Գուլիևի գործով վերին աստիճանի ոչ կոռեկտ հայտարարություն։ Մեզ ասել են, որ Դիլհամ Ասկերովին եւ Շաբազ Գուլիևին ներկայացրած պատիժը չի համապատասխան անդրադառնում միջազգային իրավունքի նորմերին եւ հակասում է դրան, ասել էր օմբուդսմենը։ Դրան ի պատասխան Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն պարզաբանումներ էր տվել հերքելով Սուլեյմանովայի հայտարարությունը։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանը մի քիչ մտածելուց հետո ստիպված էր հաստատել դա։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն երբեք կարծիք չի հայտնում ձերբակալությունների պատճառների, կալանքի տակ լինելու իրավական բնագավառի եւ դատավճռի իրավացիության մասին, ասել է նա։ Նշենք, որ ԼՂ ընդհանուր իրավաց աջակցության Արաջինատյանի դատարանի վճռով Վիլհամ Ասկերովը դատապարտվել է ցմահ, իսկ Գուլիևը 22 տարվա ազատազրկման։ Ադրբեջանական սկանդալային Ղարաբաղի ազատագրման կազմակերպությունը փորձել է խափանել Բաքվում Ֆիլիպ Կիրկորովի համերգը։ Կազմակերպության անդամները համերգի ժամանակ ադրբեջաներեն եւ ռուսերեն վանկարկել են հայ Ֆիլիպ հերացիր։ Արդյունքում ոստիկանության հետ բախումներ են առաջացել։ Կազմակերպության անդամները ձերբակալվել եւ ոստիկանության բաժանմունքներ են տարվել մարզասերների համար։ Շախմատի Հայաստանի հավաքականի անդամ Լևոն Արոնյանը ոչ ոքի է խաղացել Լոնդոնի մրցաշարում։ Նա երրորդ տուրում մրցում էր մրցաշարային աղյուսակի առաջատար Ուելսի Սոյի հետ։ Պարտիայի 37-րդ քայլին կողմերը խաղացել են ոչ ոքի։ Արոնյանն ունի 2 միավոր եւ կիսում է 4-ից 5-րդ տեղերը, 2.5 միավորով առաջատարը Ուելսի Սոնն է։ 31-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի փոխ-չեմպիոն Սիմոն Մարտիրոսյանը դարձավ մինչև 20 տարեկաների Եվրոպայի առաջնության չեմպիոն։ Ծանրամարտի Եվրոպայի մինչև 20 եւ 23 տարեկաների առաջնություններում Հայաստանը ներկայացնում են 13 մարզիկներ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիսարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 6-ից 11 աստիճան տաքություն։